Kibar haber. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönderim imdada ey keremler kanı merhamet buyur. Aziz dinleyenlerin ey keremler kanı merhamet buyur dediğim zaman hepimiz koro halinde amin, amin diyoruz. Bir daha. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönder imdada ey keremler kanı merhamet buyur. ümmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey keremler kanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan, Eşrafı mahvoldu, kalmadı zişan. Ey vahidi mutlak sensin kerem şan, ey keremler kanı merhamet buyur. Ey halik alem emanul eman, senden özge yoktur bize bir güman. Ya Rab bize göster bir darul eman, ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed hürmeti reddetme bizi Dergâh-ı rahmetten seddetme bizi Ağyar zümresinden haddetme bizi Ey keremler kanı merhamet buyur Habibindir senin Ahmet Muhtar Serveri enbiya zatında dildar sen bizi affeyle aman ya gaffar ey kerem derkanı merhamet buyur. Bi hürmeti ya Rab nuru peygamber enbiya evliya cümle cümleye rehber Yari gari güzel, Sıddık-ı Ekber, Ey keremler keremi merhamet buyur. Enbiya evliya, hürmeti ya Rab, Hasbiya etkiya, hürmeti ya Rab, Şurefa, hurefa, hürmeti ya Rab, Ey keremler keremi merhamet buyur. Enbiya evliya hürmeti ya Rab Etkiya esmiya hürmeti ya Rab Urefa şurefa hürmeti ya Rab Ey keremler kerim merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim zat-ı izzetin, esrar ya Rabbim ilmi hikmetin. Ya Hak Ya Rabbim şanı kudretin ey keremler canı merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim zat-ı izzetin esrar ya Rabbim ilmi hikmetin bir ya Rabbim şanı kudretin ey keremler canı merhamet buyur. Lütfi bugün yarab hamdi silindir. muhtaç merhamet gözü alidir. Sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur. Türkiye'm bugün yarab hamdi silindir. Türkiye'm bugün yarab hamdi silindir. Tacı merhamet, gözü alildir. Sebkatin rahmetin elde delildir. Ey kerem erkanı merhamet buyur. Ey kerem erkanı merhamet buyur. Ey kerem erkanı merhamet buyur. Kibar Haber